Já, góðan daginn, gerur hlustendur, þeir eru að hlusta þáttinn ESB nei eða já, 5. daginn 14. oktober árið 2010. Við andri sittum hérna og erum með góða gæsti. Mm. Já, við hefum fengið til okkar uh, þá Andris Pétursson, formann af Europasamtakana og Jón Helga Eilsson, hakkfræðing. Já, hann er uh, vísu í doktorsnámi hakkfræði í Kolumbíu og í háskólanum og er verkfræðingu líka, er það ekki rétt? Jú, jú, rétt. Velkominir báði tveir. Takk fyrir. Og Takk. við ætlum hérna að Já. vanda að svona fá að heyra ykkar skoðan á því sem er að gera, gera sníjast í sambandi, í sambandi við þessa Evrópusambandsumsókn aðaldar umsókn Íslands að Evrópusambandinu Ég var nú að rekast á hans í merkilega greinu til þig Andrés í, í mokkanum, var það ekki? Jó, jó það Skor á fórsittana eitthvað Hvað, hver að punkturinn í? Já, komið svolítið óvart eh, þessi þögn frá bestastöðum varðandi hérna Nóbelsvöluna hafan því að eh, það er ljúst að, að hérna, þetta er stort mál og fórsetan okkar hefur nú verið döglegur að, að ebla árækta tengsl við Kína þannig að maður myndur nú halda að hann hefur nú tök á því að, að hérna, láta þá vita um svona hugsin í, í þessu máli en það hefur ekkit gerst. En, en ertu þá ósamála össuri sem hann var spurður í fréttorum og saði hann var einmitt spurður var ekki ykkur mótsögnu því að að vera á móti þessum mannreitandabrótum og eiga svona mikið viðskipti við Kína og þá sagði hann, leist hann þetta þannig og sagði að þetta veri að eiga mikil viðskipti við Kína væri bara besta leginn til þess að ná teður á að geta komið fyrir á vitinu. Það má vel að segja það því að einmitt Evrópusambandið er orðið eitt stæsti viðskipt aðili e, eh, kýmverja og mm. hefur aukið skífulega þannig að ég var einmitt að benda á það að fósittin hefur nú passað sig á því að, að já, bæði lind og ljóst verið á móti Evrópusambands aðild eða á, á móti þess, þessu ferli og ég, mér finnst það eiginlega mótsögn í því að, því að eh, hvað svo sem enn segjum Európusambandi að þá er líðræði og mannréttindi það eru e, einn á hortsteinum hérna stofnunar Európusambandins þannig að ég held að fórsettirna þetta er miklu frekar einmitt að og var styrt mjög mikið með hvernig harnar skilirunum og samanlunum Já mjög, mjög svo En Já, þetta var eh, svona... Og gerðnar eru þetta margir íbúar Asíu ríkja, Kína og annara sem myndu vilja búa við, búa við svona, já, þá, þau mannréttir sem að mönnum eru treyði í Arbúsamöndunum. Einmitt. Málfrelsi. Já, þau mörgriki getu hérna, tekið það séti fyrirmyndar. Ég held að til dæmis í Ísland það nú ekki kannski sækja mikið til Arbúsams í því að ná lengri mannréttindum, að telja að við munum mennréttindum muni aukast á Íslandi við það gangi Arbúsamöndið eitthvað leiti. Við höfum auðvitað með okkar nágranna ríkjum sem betur fer verið með þessa sterku líðræðis og, og mannréttinda hefð. Það sem ég er að segja í greininni er að ef að við er, yrðum aðeilara Európusambandinu þá værum við þetta í meiri og sterkari stöðu til þess að hafa áhrif á til dæmis kynvera til að auka líðræð og mannréttindi þar í landi frekar en svona einir úr sér. Mm -hmm við tókum upp eh, megin eh, lungan af margirinn sáttmála Evrópu eh, árið 1995 eða ekki Jó. þannig að það er mm, við erum svo sem búin að taka upp allan að pakka Já, í sjálf og sér erum við búin að taka upp tölvert af því sem hefur þar en ég er að tala um að ef að við verðum hluti af Evrópu saman og beitum okkur þar við getum svona vísað í okkar líðræðis og mannréttinda hef mm -hmm. þá höfum við auðvitað miklu meiri vikt Ég bend á en, það að til dæmis að, að Malta hefur hérna, þeirra reynslega svo að kynverjar hefur mitt aukist, aukið mjög hérna, áhuga á Möltu eftir að þeir gengu inn í Evrópussamheng. Jón Helgi, vilt þú koma inn á það? Já, ég <clears throat> veldi fyrirbyrðið sko af hverju mann held að mann hefði meiri áhrif ef þið var inn í Evrópussamheng núna og það sem er að gerast í Kína. Ég held einmitt þvert að móti að þá myndi hérna, áhrif okkur eh, vera minni. Þau getur bara tekið sem dæmi það sem er að gerast í Núriði e, Núra eru fyrir utan og, og, og hérna, það er verið að refsa Núra núna fyrir að hafa veitt þessi velun og utryggisáþara Núra er í Kína og hann fari ekki áhærn og og hérna Eurovision farin, hann fari ekki að syngja og tóntið þessi sko e, ég myndi ykkur sko ef, e, ef hérna, þetta hefur nú verið á vegum Európa-sambansin sem að e, nábætlinu hefur verið sko veitur, þá, þá væri búin að loka Európa-sambansin, þannig að Európa-sambansin hefði aldrei farið þessi leið, þannig að í, í krafti þess að Nóru eru frá utan Európa-sambansin þá getur Nóru gert þetta sem þið gera og svo hérna var þetta það að fórsetin segi ekki neitt, býtu fórset í Íslands er búin að fara marga ferði til Kína og búin að gera ímestætt eh, margt af því sem að það hefur, sem að hefur komið fram til þess að skipta samlingur við selabankana það er eitthvað sem hefur búin að undirbúa og það er ekki alltaf frétt honum hvað maður er að segja þannig að sko eh, ef maður ætlar að árangri eh, var þetta mannöndi í Kína þá er ekki endilega spurningum það að sko Gaspra í, í fjölmjör á Íslandi og segja Íslandingum að sko. Kína hérna, kannski frjálsværi hendur heldur en að ef, ef við værum í ára saman til þess að hafa áhrif þar þannig er ekki, ég áttu, áttu mikið alveg á er ekki verður að kaupa skuldabrif af eh, hérna, gríska ríkinu líka og þannig að þeir verðast nú uh, þeir verðast nú alveg að hafa áhuga á þeir, þeir ríki innan Európa sem stendur verst En þeir verður ekki reyna að styrkja efruðna af því að þeir vilja halda sínum gældmeili veikar í hlutallu efruðna Já, já, og vilja uh, dreifa áhættinu frá <laughs> dorlarnum Egin hagsmunni gæsla Það var líka mjög áhugavert að Sælamankarstjórun Kína skildi koma til Íslands það, Var það, uh, þú myndið þú segja það það er svona markvert, það er ekki bara vegna þess að Ég fannst að, jú, jú, merkilegt að hann skildi gefa sér tíma og stoppa hér, þetta er mjög valda mikill maður og, og, og þú gerðir ferðinga saman tilum ég held að <laughs> ég, alveg óháð því sjálfur sér sko, hvað, ég held að við verðum alltaf að hafa í huga að kýmverjar eins og kannski allar þjóðir þær er ekki að gera þetta af einhverjum bara svona áungakærleika þeir sjá, þeir eru með ákveði markmið þeir horf, horfa miklu lengra fram í tíman en við vesturlandabúar þannig að, að ég held að við verðum alltaf að vera á varbergi gagvart þeim markmiðin sem að stórveldin hafa við mm. þurfum að, að vera mjög á tánum gagvart í og ég er ekki að segja við eigum ekki að eiga samskipt við kýmur en við þurfum að vera mjög vakant fyrir því hvað, hvað er að baki þessum áhuga þeirra og, stu, og stundu verður kannski að gera það sem er, er rétt eins og normen kannski í þessu tilfelli að þó er það hefði afleðingar þá, þá stiðjar hérna, mannréttindi Þetta er sjálfur líkilætrið og hárurætt sem Andris er að segja að, að hérna á bakvið það sem mennur að gera, þessar ríkir að gera, það er einhverja hagsmunir og kýmur er ekki að koma hingað og, og auka samskipti við Íslandinga og kaupa hér stort hús og það sendir það vegna þess að <clears throat> þeir séu svo ánægðum í Íslandinga eða telja þá eitthvað eh, hérna merkilega næri menn, mm. næri menn. það eru hagsmunir þeirra sem þeir eru að horfa á það er nákvæmlega sama sem að Íslendinga verða að velta fyrir sig til að eiga samskipti við Európa-sambandið eða kýmverja eða, eða aðra þjóður í heimnum þetta snýst á endanum um hagspunni þjóða mm. og það finnst mér einhvern veginn hafa oft glemst í þessari umræðu að við þurfum að velta fyrir okkur hagspununum og á, á, ástæður því að Európa-sambandið verður áhuga Íslandi það er þess að þeir sjá ákveðna hagspunni því mm. og við mögum mhm. ekki einhvern veginn eins og við sáum í, í umræðunum æsef um þá er einhvern veginn við ekki allt þetta við áttum einhvern veginn að vera góðir og eitthvað slúið þetta snýst um hagsmuna öndanum hvort sem það eru kýmverðar eða europasamtið eða hvað og það er það sem við höfum að passa upp á við höfum að passa upp á einn hagsmunni Það er alveg, alveg rétt og, og hérna, ég held að það sé mitt málið og, og, og menn deilir á hvar er hagsmunum Íslands best borgið mm -hmm. við erum eh, mörg sem teljum að því sé betur borgið innan Európusambandins aður er aftur telja að það sé betur borgið utan en við meðum ekki gleyma því Európusambandi er ekki að byggja okkur um að sækjum það er ákverðun okkar Íslandingar sjálfra að sækja um Þú mennar samfélkingarinnar Ég er ekki samanleitið <laughs> Ég er ekki samfélkingunni og það er fullt af fólki í sjálfstæðisfloknum og óháðir og jæfnilega veistir grænum Ég ætla að segja sko, það, það er ekki á það er góðsins svolítið stórt tekið að segja að þjóðin hafi sótt um sko, er það ekki? Það er alþengi Íslandinga sem að hérna, líðræðislega vettfangur hérna þjóðar en er það ekki líka svolítið vittúlka að þeim hafi verið sammála á þinginum að gera þetta verði ekki gert til þess að halda stjórnarsamstarfinu gangandi, ef ekki bara alveg feysa það en var... eru samt ekki frosta, það eru alltaf hrossakaup í stjórnmálum ef ég spyrði nafni kannski ekki hrossakaup um fullveldi þjóða held ég, ég held að það þurfa að vera mjög en um það til að ná politísku markmið Já, meina, og tala hreint út um það sko. umsóknin er á hreinu, það var líðræðislega meiri hluti að alltingismanna sem samþýtti þessa umsókn það Já, en hérna, vikið maður þess að því einu sem að mér finnst það að breyst ég en þú komst nú í þáttun, bara í fyrsta þáttun okkar, minni mig, hérna í gamla dag <laughs> og gamla staðin og fengið maður þess að heyra á eitt af því sem mér finnst hérna og gott að því að við erum í Jón Helga hérna hjá okkur að það er þessi, þessi breyting sem er orðið síðan á, hlumist, í Evrópu, bara síðan við hittumst þarna fyrst mm. Eh, evran hefur verið að gangi gegnum miklar remmingar og menn eh, hagfræðingar sem að að vera að skrifa að nú geti jæfnvel verið að þetta Evru samstarf líðandi lók og þetta er eitt af því sem við höfum séð sem kost eða Evrópusinnar eh, hafa séð sem kost við aðhald að fá eh, þennan gjaldmiðil og þann mm. stöðning sem því fylgir stöðuleika, hvað segir þú með um það Andrés og svo kannski vilja heyra hans í því Jón Helgi sama mál Sko hjá okkur sem að erum að hugsa um þetta víta þá eru þetta Evru samstarfið eitt og sér ekki e, e, það eina sem skiptir máli við sjáum þetta sem heldar hagsmunni ísleidninga mm. efran eru þetta eitt hlut af því það er alveg rétt að, að það eru ímser hagfræðingar sem að hérna, hafa spáð efru nýla en það hefur verið gert frá uppafi og, og með stóra kjaldmiðla aftur í söguna þannig að, að það er í sjálfs ekkert nýtt en, en nú hefur þetta kannski ræst sko í, ég, ég einhverju leiti já, einhverju leiti en samt ekki menna, efran er áfram gældmiðl og, og þó að e, Robert Stiglitz eða einhverju aðrir að hafi skrifað þeir telja að efran sé að Joseph, já. Hérna, Joseph Stigl hefði skrifað um það þá eru aðrir sem er ekki á, á sama máli telja að, að, að efran veist, eigi framtíð fyrir sér þannig að við vitum það að, að hafraðingar eru auðvitað ekkit á einu hérna málu um þetta þannig að mm -hmm. ég held að, að það, ég minna að euran hefur mhm. styrst núna hvort bandaríkjadólar að undarförnu mm -hmm. þannig að, að minnstósti er hún ekki, hún er ekki veikar en það og upphafi, það var ekki rétt að þá meðalans mennir sem Daví Ótsson spáði því að, að hún er því alltaf eh, hún, hún var þá, þegar hún byrjaði voru hún veikar en, en bandaríkjadalur, hún var minna verði en er mun, mun, mun, meira verði í dag en Daví Ótsson taldi hún myndi ég uh, eh, hérna, aldrei, aldrei ná dólar að verði og Jón Helgin hefur svona allan að fram með vendinga Davís þá, þá hefur hún gert betri hluti eða berðið saman við dólar en er þetta rétt spurning? Ég veit ekki sko, það, það sem viðst áhugavert hérna hjá Andresi sko er að hérna fyrstulega þá er það í dag þá ekki það eina sem að menn hafa áhuga og ekki kannski aðlastna fyrir því að menn sækja með um ESB en þetta var helsta, voru helstur rökin og, og hérna príma smótunum fyrir því að menn þetta var ESB, þá var Efran og síðan eh, upplöfið menn þessa krísu efrunar eh, á þessu ári og, menn, og þær spár sem andris er að vitni í þær hafa allar ræst á þessu ári og þetta, við þessu hefur verið varað í mörg mörg ár en, en, hérna, en það, og það var líka jafnansagt að á þetta reynir ekkit fyrir að það kemur alvöru krísa og það kom alvöru krísa og þá sjáum við afleðingarnar síðan segja menn, já ok, hérna byrjar þetta ekki kostur, ég menna, ef það er að styrkast og svo framvegs, já ok, fyrir hvernig er það kostur, er það kostur frí Írland var í svona áþekri stöðu á Ísland eh, fyrir hrunið með allt og stórt bankakerfi eh, það hrundi eh, írskir skattgreðendur þeir voru fengni til þess að borga það og, og þeir munu greiða fyrir það næstu áratugina og þá eftir að komi ljós hvernig fer mig Írland, menn mm. sögðu eh, áður en þetta gerist, er, það væri næstilegt fyrir Íslanda að hluta e SB vegna þess að þá geta hérna, húsnæðisegjandu fengið sko lána á einhverjum góðum vöxtum og bla bla bla þetta er býtið hvernig að staða núna Írlandi Írland er með verri er með herri vexti heldur en Íslenska ríkið og með sko Íslenska ríkið með krónuna og, og Írland með efruna, býtið hvað eru þessu rauk, þau eru bara farin Þannig ég segi sko að, að, hérna, að, að þessi rauk sem voru til staða var þetta efruna sem voru sterkustu raukin var þetta ESB þau eru ekki lengur til staðar, menn þau eru bara að horfast í auðvitað það. Það er ekki endilega kostur að efruna styrkist umfram það sem að innistæðir fyrir hjá þeim löndu sem reyta stöld. Mm -hmm. Jú, það getur vel verið að sjá geta styrkist fyrir Þýskaland en það er ekki gott fyrir hinn löndin og það sem við munum sjá, við erum byrjuð að sjá er það að erum, það, það, það eru fólksflutningar frá Írlandi eh, til landa þar sem að, hérna, hægt er að skapa betri kjöður og það er nákvæmlega að saman með gerast með önnur lönd. Við erum bara með þannig struktúr í Evrópu að það er mjög erfitt að, að vera með þetta sammeila myndsvæði eins og það er settu upp og, og hérna þeir sem þekkja sögu Evróna vita það að þetta, voru, þetta voru, var uppalega spurningum eh, politisk rosaköp þegar þetta var sett í, í gang eh, í framhaldi að Rífið það þessu upp með hvernig var svo saga? Já, svo saga er þannig að, að hérna, jú, það er, það er hérna, upp á efrunum og reykja til kannski e, verðinskísluna 1970 mm. og það eru ákveðna hugmyndir, menn er ekki sammála og menn er að reyna að koma sagt, þessu saman en það er ekki fyrir að, að hérna, við fall Berlínamúrsins 89 að eh, sagt, e, mittir ann þáverandi fraknarsfosti hann sér það að, að það er áhug Helmund Kohl að samina Östuðískland og Vestuðískland e, frakkar vildu meiri sagt, samrunna í Evrópu og það er þeirra draumur og ég skýna mjög vel e, þjóðverjar e, eða þar að segja Kohl, hann, hann hafði ágjörð því að það er ekki stuðningu við samina Þískaland því að menn hafi ágjörð á sterku Þískalandi og og þjóðverðinsíki og slíku breytta dróla uppbyrnar já og þá, þá hver, hver er neðastan, jú, þá semja þeir sín á millum að svona í grófum dráttum að, að, að hérna, jú, það er að, að setja ákveði tímaplan fyrir efruna hún skulle fara í gang og á móti þáttar Európa-samandi að hérna, stiðja saminningu Þískarlands e, eh, það, þetta voru raunverulega fræ þeirra krísu sem kom núna upp á þessu ári að því þarna var, var sagt, grunnurinn settur en það sem var ekki gert að nú, það var alltaf gaggrín það var sagt, ok, ef mann ætla að gera svona þá þurfur ákveðin að fósundur að vera til staðar mm -hmm. og það er fósundur voru einfallega ekki til staðar og það er líka vitað að mittinann og, og, hérna, og Helmund Kohl þeir voru ekkert volið sterkir í, í, í penningamálum og höfðu ennþá minni áhuga á þessu þannig að þeirra móti var raunverulega að semst, pólitík, pólitíkin hjá Kóla saman að Þískland og, og hjá mittin saman að Evrópu göfu markmið eh, en, en það er ákveðin, til þess að svona Evrósamstar gangi upp þá þurfum ákveðin hlutir að vera til staðar mm. þeir voru ekki til staðar krísa núna hún, hún getur orðið til þess að menn reyna að veltaði fyrir sig núna ok, hvað þarf að verðist það og reyna að bæta það mm -hmm. En svo sameileg sameileg hérna, stefnaði ríkisfjármólum og svo frammeins Já, ég meina, efnaðsrákjafi sko Baróso, hann, hann hefur líst í yfir að, að hérna, efra mun ekki lifa, það, lifa af nema að það verði aukin politísk, aukin pólitísku samrun í Evrópu og það er einhver umræði sem á, mun eflust eiga sér staði næstu árin ef ekki ára týna í Evrópu Og, og hérna, ég er á því að, að það sé eina leiðin en menn ætla að halda áfram og þá þurfum menn að fara þá leið Já, Það er þess að spyrja Anders, þú, sér þú fyrir þig líka þennan aukna að það þurfa að fara í þennan aukna pólitíska samröna í Európa til að efra gangi upp? Ég, mér, þetta er mjög merkilegt að, að taka eitt land svona út og segja, heyrðu, þarna er allt í kalda kóli, síðan sleppum við mm -hmm. allum hinu löndunum þar sem að hérna Við tala um Greiklanda? Við erum að tala um Danmörku, við erum að tala um Holland, við erum að tala um Belgíu, ég minna það er ímislönd Finnland, Svíþjóð. Finnland, Svíþjóð, þannig að... En Svíþjóð er ekki með efruðum? Sko. Nei, ekki Svíþjóð, fyrir geð, það er... En málið er bara það, það er auðvelt að taka eitt land út og segja að þetta, þetta er hrundi. En við getum líka að teka Ísland, ég meina, þú veist, gjaldmiðlinn hrundi hérna, við vorum ekki með efruðuna, þannig að það eru alls konar ástæði fyrir og, og það er eitt, bitur, leið mér að klára, mm. leið mér að klára. Það er, þú veist, það að taka upp efru eitt og sér mun ekkert, sko, bjarga Ísleiningu það, það er alveg ljóst, við getum klúrað okkar málum eins, eins, og, eins og sannast í bæði í Gríklandi og, og Írlandi mm -hmm. hins vegar er þetta ákveði tæki sem að veitir stjórnvöldum ákveði aðfald mm -hmm. og ég held að, að við Íslendinga þurfum að skoða aðra möguleika og þetta er einn af þeim möguleikum sem er í, er, er sammála, í bóði Sammála með aðfaldið og... Ég er alveg sammála því að, að, hérna, að við þurfum virkilega að skoða eh, okkar peningamál og það þarf aðhald, það er klart mál, það er ímislegt sem hefur klikkað hérna og það er ekki ásætnalegt að vera með gjaldmiðil sem að sko hrundi 2008 og lánin hérna sem sagt hækkuði í kjölfæri, það er alls ekki ásætnalegt. E, það vísu gerist líka 2001 af summa ástæðu, e, hins vegar bara vilja, var ég að benda það með Írland að, að þrátt fyrir það að Írland hef, var sko í Európa samfundinu og var með öfruna að þá er þeirra að lenda í verulega erfiðu málum þannig að sko þessi umræði sem var hérna fyrir tveimur árum um að, eh, um að, hérna, að, að ESB og upptöku efrumundu björgvöldu, hún er augljóslega raung, það er kostir við efru, það er kostir við ESB við getum ræðið þá, en það er líka gallar við þurfum að ræða þá líka. Varandi í gældmiðin þá eru líka nokkri valkostir og það sem mér hefur fundist vandamál þegar ég hlusta umræðana um Íslandi, það eru svona einhvers, einhvers konar pólitískar reyfingar sem að sko er, er að flytja einhvers konar trúabóðskap það eru í gróðundráttum þrýr valmöguleikar í, í gjaldmjölumálum þeir hafa allir sína kosti og þeir hafa allir sína galla og förum bara í gegnum það Egum við kannski farið þá eftir auðlýsingar, Andris? Jú, gæstir okkar eru Andris Pítursson formaður Arbursamtakana og Jón Helgi Eilsson hagfræðingur og dóttarsnimi e, og við komum hérna aftur eftir stutt, stutt skilabóð Útvarpsala snakk, vrapp á metró grilluðu kjúklingarlundi tortju með salsa og nacho eða barbecue og baconi á 350 kall macho nacho grande grande betra metro betra metro ekki hika taktu flugið flugfélag Íslands Samkvæmt íslensku ánægjuvóginni eru ánægðustu viðskiptavinnir tryggingafélaga hjá verði Komdu á varður.is eða ringdu í 514 1000 til að fá tilbóð í þínar tryggingar. Fjör hjá Frentex, útsala til laugardags, fjör hjá Frentex, faksafinni 10. Gull, gull, gull. Ég, Magnús Steinforsson, gullsmíðamistari, kaupi gull, gamalt gull, nýlegt gull, brotagull, einnig tangull, sem sagt allt gull. Leiti til sérfræðing svo fáið góðar, fróðlegar og faglegar upplýsingar. Ég er í Póstustræti 13 við Östurvöll og opið alla virka daga. Upplýsingar í síma 6998000 6998000. Verið velkomin. Komt í skoðunarferð með bílinn þinn til frumerja. Við skoðum bíla á 30 stöðum á landinu. Sama verð um land allt. Nánari upplýsingar á frumherji.is. Frumherji, örug beifræðaskoðun. Bændadagar, bændadagar, verið velkomin á bændadaga 14. og 15. oktober í Skakfyrðingabúð Söðarkróki. Sigurveðarinn Súkoblokk hendar öllum sigursjúkum sem almenningi. Brennið fytuna strax, stöðið sigurinn og kolvetnið áður en það verður að fytu. Betri apotekin, maður lifandi. Solohelsa.is Hlauftu, köftu, tilbóði Raffa. Allar pönnur með 50% afslætti. Raffa, Suðlandsbröð 16. Fatamarkaður fjölskyttihjálpar Íslands er opinn alla miðgudaga frá kl. 13.16. Komið á styrkið gott málefni, fjölskyttihjálp Íslands. 10% afsláttur að himalæja saltlömpunum, opið á laugardugum til 16. Helsubúðin Reykjavíkuvegi 62 hafnafyrði. Eldri borgarar velkomnir í Hjarta Grímsnes. Gisting á sérstöku verði fyrir besta fólkið núna í haust minniborgir.is. Allar almenna lása viðgerði fyrir bíla, hús og hýrslur, öll almenn liklasmýði, smýðum og forritum bílikla, lása þjónustan grens og svegi 16, sími 511 58 58. Stott Pilates, nýn ámskið hefjast 11. oktober. Krefjandi æfingakerfi og frábær leið til að bæta líkamsvitund og líkamstöðu. Morgun og síðdeis tímar, innrutinu síma 581 37 30, dansrækt jóðisbjö, líkafsrækt fyrir konur. Ullarkápur og ullarjakkar, allar stærðir, verðlistin laugalæk. Skipholtsapotek býður upp á 15% afslátt af strepsils og ótrífin í oktober. Skipholtsapotek ódýri lif fyrir þig. Verið viðbúin vetrinum. Spitsvegarits, spitsvegarits. Náttúru hóstasaft unnum úr selgraðslöfum fyrir hósta og hæsi. Slímlósandi, hágæða vara fæst í apotekum og þinni verslun seljabrönd. Það fyrsta sem þú ferði, það síðasta sem þú ferð úr, það mikilvægast allan daginn, misti nærföld, laugavegi 178, sími 551 33 66. Það voru konaftur hér í þættinum ESB neyja já klukkan uh, 17.35 25 minnir sekka eftir hjá okkur 14. oktober 14. oktober 2010 og það er ennþá þessi Európu aðild sem er að daskra hjá okkur og hún er ennþá að daskra hjá þjóðinni þótt að þessi eh, umdelt en... Var ekki rétt við kynum gestin aftur? Jó, kynntu fyrir okkur já, Við erum með Jón Helga Egilson eh, doktorsnema í hagfræði og, og verkfræðing og Andris Pétursson eh, sem er formaður Európa samtakana Já En þú Jón Helgi varst að tala um það hérna áður en við fórum í auðlýsingar eh, um þetta að hérna, þessi rauk sem að hefðu aðlega, þessum raukum sem hefðu aðlega verið beitt af aðeltasinnum hérna rétt eftir hrunum að efran eh, myndi veit okkur skjól og, og hefðu getað hugsanlega komið í veg fyrir þetta hrun og svo framvegs og, og væri svona það sem við þyrtum á að halda til þess að fá efninslega stöðuleika sem að menn voru þá mjög með þetta rauðið um að við byggjum ekki við eh, að þau rauk svona séu ekki jafn gild eftir áföll sem að Evrusvæði hefur orðið fyrir uh, en er ekki uh, sko, kannski byrja þér Andris eh, að svara þessu uh, er ekki alveg eðlilegt að er, er, þetta er ekki endilega bara einu rökin sem henn að vera að nota en er ekki eðlilegt að menn hafi notaði ymitt þegar þau höfðu hljómgrunni er það ekki bara eðli þessar að tvekja tvekja hópar sem deila um aðeldina að Europasambandinu að menn nota þau rauk sem eiga mest við, núna eru menn mest eh, sem eru á móti aðeldi, svo Frosti og Jón Helgi að þeir segja benda á efruna og segja hún sé ekki allt sem við höfum sagt og eh, Já, ég... er, er það ekki bara e- eðli málsins, þetta er ekki eina er, er ekki, eina rauksendir Er þetta ekki bara komað því að við þurfum að draga um svona tilbaka Andris, er ekki það? Nei, ég minna bara <laughs> komum við með heina kostina Já, já Nei, það eru þetta sko margt, meira, margt, margt fleira og, og, og ég er ekki sammála Jóni Helga að þetta sé það eina sem að Európusiminar hafi haldið fram við höfum, höfum bent á, á þú veist það eru umlega þann fáranlega gjörning að Íslendinga taka upp sko, mikið af, af lögjöf Európusambansins á hans hafa nokkuð um það að segja þannig að það eru þetta ein mjög sterk rauk og, og líðræðislega mm. önnur rauk eru þetta þau að, að að ef við ætlum að hafa áhrif á, á, á gangmála í framtíðinni alþjóðlega þá er, er ég alveg samfærður um það að það gerum við miklu betur með því að sitja við borð Evrópusambansin sem er stór, segja, stór leikari á alþjóðsviðinu eins og mm. til dæmis með hvað gerist í, í laugjöf til dæmis varðandi norður heimskvötið og, og siglingar á útöfunum og svona það, það er alveg ljóst að, að Deilistofnanir? já ég minna það er eitthvað sem við þurfum alltaf að, að, hérna, að semjum hvort sem við erum inni eða úti og ég, minnst ástu með að við mína eigin reynslu hef verið í, í Európusamstarfi í 20 ár mm. og ég er bara ekki sammála því sem er sagt að, að við höfum engin áhrif því að þegar maður mætir á fund þá ert þú bara einn af fulltrúnum og ef, ef maður hefur eitthvað fram að færa þá er hlustað á mann ah, það er ekki byrjað að spurja ert þú frá Þýskalandi eða ert þú frá Möldu Skiltir kannski meira máli hvort þetta sé hérna, vel málifarin og, og uh, vel að Guði gerðir einstaklingur sem kemur frá Íslandi eða, eða, eða eitthvað öðru landi menn svona, hvernig menn kunna við hann og hvernig hann en, kemur sínum málum en Jón Helgi, Helgi sem við kemum aftur að öfruna hérna, hverju hefum við að svara mönnum þegar við segjum að öfran um sé ekki svona góð eins og við heldum að hérna, hvað hefum við þá að gera sko? er, er hægt að vera með svona lítinn gjaldmiðil er það mögulegt og er það, er æskilegt, það, það æskilegt hva, hver er framtíðin hugsanlega hinn framtíðin þá er, getur við stýrt krónni um, já en kannski ef við má Jú, hérna, aðeins sko það sem andri bregðast við því sem andri sé sko uppalöfurreikin voru þessi við ætlum að taka upp eðruna því það bjargar öllu ok, við sjáum það ef við hefum verið í stöðu Írlands þá hefum við verið ennverið málum ok, það likur fyrir sem þetta var nátt, ok Sjá, það var nátt Efran hefur galla Við vitum það ekki, en ok <laughs> Já, Við segjum það, við segjum það eh, Ok, eh, Írar er með verið Láskar núna Það er líka fyrir Það er enda búið að gera konun á þessi í Sælabankunum Þóruðingi og Tjörfi og Þóruður Tjörfi og þeir segja það sé allan ekkit að halda það fram og hún hefði bjarga okkur en það er heldur ekkit að segja endilega Ok, það er alltaf að sú umræðið breytt sem betur fyrir mm. að því að reynslan hefur sínt það, ok Eh, það sem að þá menn segja já, en ok, allt til að efran er, er kannski ekki aðladrið, eh, nú er spurningum að við þurfum að hafa sko, einhver áhrif sko. Nú er það orðin sko rögin, við ætlum, að, við ætlum ekki að taka upp allt frá örmsáttinu, við viljum að sitja það í borðið. En vera, þau voru að hvoru reyndar í? Já þau voru, en nú eru þau orðin, orðin þingri. Komin aftur. Já, komin aftur og, og, og ég, ég, ég, meni, ég skil það, en ég hins vegar held að það sé líka miskinningur og ég held að samunni sína það ef við förum í örmsáttinu vegna þess að velta því bara fyrir ykkur ef við erum hluti, ef við erum hér að Evrópu og Evrópusambandið er að semja við segjum einhverja varandi norðarhenskutið þá er það Evrópusambandið sem er að semja en ekki við ef við erum fyrir utan þá er það við sem erum að semja um okkar hagsmunni mm -hmm. það er ekki að ganga fram hjá því En við verðum náttúrulega ekki hér að Evrópu, Andris við erum sjálfsagt eh, ríki þó við gangum okay, sjálfsagt ríki en, en þetta er svona Við skulum svara því og eftir okay. varandi, varandi deilistofna, varandi norðarhenskutið og varandi okkar hagsmunni þá höfum við bara miklu meira að segja um það að vera fyrir utan erfum samtíð. Ég held að það líki, ég held að maður sjá í það. Hins vegar það sem Andris er að segja, ég er alveg sammála því að Európa samtíð er náttúrulega stór uh, áhrifavaldur og stærrin enn Ísland. Mm -hmm. En Európa samtíð er samt bara lítið hluti af heiminum. Og ég segi, það er mikilvægur fyrir okkur 9%. að standa fyrir utan um það til þess að tryggja okkar hagsmunni og það sem, líka, það sem við erum líka velta fyrir okkur er það að við erum fámenn þjóð og verðum alltaf fámenn þjóð við erum bara 300.000 manns e, við þurfum líka að forgámsa í hvað við erum að eyða okkar orku í hvað eru ennbætsmennir að fara við hvað eru þeir að fara að vinna ætlum við að taka ennbætsmennina okkar og eða að fara að vinna í einhverjum deilumálum á milli segjum Tjekklands og, og Þýskalands er það, að því það verður alls konar mál sem að, menn, við borðið er alls konar mál en, en aðlatrið þetta þurfum við ekki að vinna í okkar málu við erum, erum fámenn þjóð, við erum, við erum með takmarku fjárrað, takmarka mannafjölda við þurfum að fókusera og það að fókusera bara inn á vandavónun í Evrópu það held ég að sé raungstefna og ég held að sé alveg klárt að, að, að það verða mikil átök í Evrópu núna eftir þessa krísu með um Evruna að fara í aukin pólitískan samruna það verður mikil umræðum það mm -hmm. og svo bara eitt var þetta í viðbót að það er ekki þannig að við höfum engin áhrif við höfum í gegnum eðarsamlingin þá getum við haft áhrif á frumstegum við erum ekki að nýta þau kannski eins og, eins og við gætum en ég segi, býtu, okkur fjölgar ekki skilur við það að fara í erfarsamlandi við verðum, við erum alltaf með ákveðin fjölda af fólki sem við getum sendið í þetta, við þurfum bara að fókusera okkar hagsmunir, hvað liggja þeir mm -hmm. og við höfum meiri áhrif fyrir utan vegna þess að við höfum sterkari rödd það er mín skoðun, var þetta okkar hagsmunir var þetta önnur mál Jújú, erfarsamöndið er mörgum málum sem þið getur verið að vinna í fyrir okkur en við erum með EES-samlingin og það sem gerist eða fyrir mjög EES er það, það er ekki bara það að við erum að fá það eru kostið sem við fáum en við erum líka að gefa eftir þá EES-samlingin og ég spyr, býtu þá þarf það að vera alveg hreinu fyrst að efran er ekki lengur en á borðinu að við séum að fá betri samning heldur en EES-samlingin og það, ekki, sko, það verður engið samfært með um það að þá sá samningu sér betri en þess að við erum að fórna þeim samningi með farin í ESB og öllum milliríkja samningum Íslands sko, Andrið, ja, eh, það er nú svo margt sem við komum hérna fram byrjum við þessum í hér ja, sko, já, það, það er einmitt það sem <laughs> að, ég held að við ættum að, að horfa svolítið á reynslu annara þjóðar ég held að það sé það sem við getum ef við tökum öllu til dæmis sem er lítið ríki með svipaðan fjöldáfið 400.000 og hér hafa komið bæði eh, hérna Tjó Borg, Símón Búsóttil Tjó Borg sem var fyrir um auðværingisráð þeirra Möldu, Símón Búsóttil sem er hérna áhrifamikill Evrópuþingmaður og þeir hafa báði sagt og, og maltverjar nánast samal um það að staða Möldu sem ríkis hafi styrst mjög við yngöngu í Evrópusambandi. Þeir eru í miklu betri aðstöðu, telja sér verið miklu betri aðstöðu til dæmis gagvart nákvæmna þjóðun sínum til dæmis í Afríku mm -hmm og það sé miklu meira hlustað á þá og þeir séu með miklu meiri vikt í þeim efnum. Þannig að ég held að við getum í sjálf og sér ekkit hort til annars en, en reynslu annara smáþjóða. Þannig að það er hlustað á, á reynslu smáþjóða, þær geta haft áhrif og auðvitað forgangsraða þær. Maltverjar eru ekki að beita sér í, í öllum mögulegum málum, þetta eru þeir með takmarkaðan fjöldabæði af þingmönnum og ennbætismönnum og það er nákvæmlega það sem gerist. Það er fornuð ímisverkjumni? Já, ég menna, John Borg var framkvæmtastjóri í sjáuröldismála, einn áhrifamesti hérna og síðan þetta bara fer hann í, í önnu verkefni, þannig að það er úrskup mjög ósmekleg hérna, umfjöllum að, að, að hann hafi raunverulega verið að gera það til þess að fá sko feit eftirlaun, þetta er svona sama og maður getur sagt, ef maður væri að saga sko Styrmi Gunnarsson og, og Björn Bjarnarsson um að fara hafa unnið sko sína vinnu til þess að fá feit eftirlun. Býtu sem þá aðalsamningamæður möldu í aðaldaveraði möltu við Europasöndið, eftir að tala um það þegar honum var síðan skákað upp í frangatastjórnina sem að síðan týtti fyrir mörg hundru miljónir í kaup, er, er það vandin? Ég, ég skil ekki alveg svona eitthvað, umræðu sko, Er það eitthvað ósatt í þessu? Nei, ég minna þetta Þetta, þetta gerðist? Ég, ég minna þetta er bara ósmeklega umræða sko, þú veistu, ég skil ekki Þetta er komið fyrir 5 af 10 sko, nýjustu sko, aðalsamningamannum en ég minna, er eitthvað þetta er, sko, er ósmæklegt, ég er sammálað ég, ég skil ekki svona umræðu þannig að þú veist, mm. þetta er, eh, mér finnst þetta svo ómálefnarlátt þegar við erum að tala um að reyna að vera málefnarleg Er ekki bara eðlilegt Jón Helgi að ef við göngum í Europasambandið og okkar allsamlingamæður sem er Stefan Haugur Jónesson og mjög reyndur eh, samlingamæður og ambetsmæður að hann, hérna eh, við nýtum hans reynsletis fáum til dæmis hérna, stöðu frangotastjóra Já Jú, jú, ég meina Ráðherra í framkvæmdarsjöldinu En okkur hagsmenn áristar eru þessu sjánleik Einhverju verða að, að, hérna, og við þetta myndum eins og hverjanu þjóð hérna, tefla fram okkar hæfasta fólki volandi Þér? Ég, ég vil fá þig Já, ég stefn ekki, ég hef búið út í Brussel og sko I've done my time þannig að það er ekki það sem að ég Það kannski þetta skjótaði hinn að frastir í frambóti stjórnlæðing og auðvitað það hér og eh, kjósa hann en það mun líka Andri... tryggjónum góð laun í marga mánuði Já, það er smakal Þetta finnst mér bara svona, þú veist, neðanbeltis sko, umræða og, og, og ekkert eiginlega Þetta er óhefnileg umræða þetta er það að, já, ég er sammála Andrisi um það að eh, í sumumálum þá getur verið meiri vikt að, að hérna, vinna með Europasambandinu og eh, það sé sem hlutaði, engi spurning uh, og það eigum við að gera við höfum að reyna að rækta það samband sem við höfum á, á grunni þess samning sem við höfum eða samning sem við getum hugsalega reynda að útvika hann og við eigum að gera það mhm. við erum með mjög góðan samning og við höfum ekki að fórna honum en við eigum að rækta samband, hérna, samband okkar við Europasambandið eins og öll svæði eins og kostur er og, og reyna að vinna með það eru sammeilir hagsmunir hérna Örbarsambansins og okkar að, að það sé góð samvinna mm -hmm. og það eru ímslega sem Íslandi hefur upp á að bjóða og það hefur vann nýtt okkur e, þannig að e, það að hérna vera hluti að erfarsambandur til þess að hérna geta nýtt sér sérstaklega gott samstarf er ekki sammála en hérna ef ég má aðeins sko sagt, eh, það var spurt hérna um áðan sko, um þessa um, um þá smámyndina, smámyndina sko, og þú spurði hvort að það væri þá raunhægt að vera hérna með krónu reynslan er ekki góð og spórin hræða Við höfum ekki náða stýrinni Við höfum ekki náða stýrinni Íslenska krónan hún fjall árið 2001 eh, vegna þeirra stefnum sem að Selvbankin hérna framfylgdi og, og, og það er sömu ábreyðmenn sem að feldu krónu 2008 Heyr mennur ennþá í Selvbankin Býtu, ekki, ekki mann gera vandamáli alveg já, það, það, það er hérna þannig að ég segi sko ef við ætlum að breyta því sem við erum með sko málið þetta í grunninn höfum við tvo valmöðlika við getum verið með fasta mynd tengdana við sem dólar eða efru eða eitthvað slíkt það hefur kostogalla og við getum verið með fljótandi mynd og það hefur líka kostogalla það er vandasamt, mjög vandasamt að vera með fljótandi mynd og það er <clears throat> og, og hérna og, og, og sem sagt eh, hún er lítil, það er auðvöld að manipula hana og það er, það er það sem að hérna menn hafa bent á Joseph Stiglitz, hann, ég átti ágætt samtal við hann um þessi mál og hann hefur komið til Íslands og, og hérna og farið í gegnum þetta og hann segir að sjálfsögðu eiga Íslandikar að vera með sína eigin mynd, af því kostinni við fljóðnum myndir eru það miklir, það er hans skoðun hann segir hins vegar á móti þið getið hins vegar ekki haft hana fljótandi í þeim skilningi að hver sem er getið gert hvað sem er á nokkur að takmarkana. Þannig að það má segja að hans er að leggja til svona einhverja leið sem er svona segfljótandi mynd. En það með gældir þessu höftum einhverjum? Það er með einhverjum höftum, það er með einhverjum svona friksjón, það, það, það er að segja að það er einhver svona eitthvað sem að tempra þessar hreyfingar og svo meðan alltaf ekki í lendi þeirri stöðu sem að gera í 2001 og 2008 að búa til einhvers konar hávaksta svæði hérna sem, sem að lætur spáköpum henn koma inn og svo bara fljúa þér út og þá er hreyfnum króna. Það er bara stefna sem gengur ekki, þannig að, þannig að það, ef menn ætla að fara þá leið, þá verður menn að taka þessu taka þetta verkefni alvarlega og þá þýðir náttúrulega ekki að sömmennir sem að styrðu hrunni 2001 og 2008 að þeir komi til að því það gengur ekki. Það er önnulegð sem að, að ymsið hraða bent á sem að eh, hérna, Ársæl og, og Heiðar og, og hérna í sjálfur sér er það ekkit ósöpulegð og, og Robert Mundell eh, sem sagt eh, var að leggja til hann sæði, menna, Robert Mundell er nóbasölunahafi og hérna oft og tíðum nefndur fadir erunar hann sæði, ég menna Ísland ánáttúrulega bara tengja sinn gældmiðl við starra gældmiðlasæði og hann hafði ekki trú á því að Ísland gæti verið með sjálfstæða mynd í þeim skilningi að vera meina fljóðandi ok, mm. það er hans skoðun uh, Hvaða mynd getur það til og meins verið eða hvaða gældmenn sagði? Það var sem mjög áhugavert vegna þess að það sem hann sagði, hann fæðir eurunar, hann, hann, hann, hann hefur trú að eurunni og hann sagði vandamálinn í Európa, þá sagði hann ég meina já já, ég meina jújú, það er alls konar vandamál og stóra vandamál er náttúrulega til dæmis að að, hérna, að það er reyfinleiki vinnuaflsins það er mjög erfitt fyrir mann í, á Ítalíu að fara til Breitlandsalætis að vinna þegar það er krepp á Ítalíu og svo frá þess en það er vandamálinn, hann sagði á móti að ég menna sjáum bara bandaríkinu, ég menna í bandaríkinu voru mörg tungumól og marga þjóður en nú er þetta alltaf reitt potur og nú er þetta hann tala ennsku ok, Veitu, hann átt að sjá því að þetta er fórsönda fyrir þetta gangi en við erum mjög reyfinleiki við erum reyfalegri vandarækja uh, eh, Já, það, það má vel vera en við erum með, við erum með þá, þessa, þennan valmöguleika og svo erum við mhm. þá valmöguleika sem að kannski eh, menn sem að vilja fara erfa samtlið tal, hafa að tala fyrir, það er að segja að taka upp eðluna þannig að við erum með svona þrjá í gróðverðum þrjá valmöguleika þeir hafa allir sína kosti og kalla en og, og, og hérna og svo umræða sko, það er hægt að fara segflutandi leið með eins og stíklið sér að leggja til það farfa að útverða, það er vinna við útverða hvernig það er og maður fara ekki til þá leiðin ef maður séu alveg klárur af því að það gangi upp En þú sér það er þrjálegið fyrir ekki Jónalgi að fylgja þess að þér, þetta er mér það mjög hérna, áhugavert, þetta er sjálf það kannski sem við komum með svona þetta kjarna vandamál sem stöndum framifyrir það er bara eitt flokkur með stefnu í þessu, með, þú ert ekki sammála þeirri stefnu, það er leiðin að velja efruna það er samfélgningin sem að leiði ríkistjórn hinn í flokkarnir er ekki með neina eina leið sem geta bóði kjósundum upp á að því það þarf að velja á milli og ég gef mér ekkert endilega sko, fyrirfram hver er best en það er bara eitt flokkur að halda fram einhverju ákveðni leið Er það ekki rétt? Já, hinn flokkarnir halda fram fljótandi gengi. Nei, þeir hafa talið allir gegn, með, þeir hafa líka verið með efasendur um krónun, alveg stór hluti þeirra. Ég tek alveg undir þetta með þeirra, það er mjög, Já. það er mjög, hvað segja, óhefilegt að, að menn skuli ekki koma fram með ákveðnari stefni í þessum málum, en það er hins vegar þannig að, að aðri flokkar eins og vinstir grænir, að þeir eru jú nokkuð ákveðnir í því að þeir telja að fljótandi króna sé besta leiðin mm -hmm. ég, eh, sko, ég er algjörlega sammála því að fljótandi króna er eh, sko, hún hefur mjög marga kosti en vandamálið er náttúrulega það að það er hægt að eiga við hana mm. og ef mann geta ekki leist það vandamál þá er þetta ekki raunhægur kostur ég hins vegar er ekkert búin að kefa það á bátuna það er ekki hægt, það er hins vegar að þarf að fara í gegnum þá vinnu að vera með það sem við getum kallað eins og stíklis laði til segfljótandi krónu sjálfstaflokkurinn er klófin Er, er þetta ekki örgla verkefnið fyrir því lokar öllgerð? <laughs> Nei, það er ekki segni. <laughs> Andres, eh, þú, þú ert sannfærður um, um að leiða efruðin að sé skásti kosturinn í þér. Sko, ég er ekki alveg samála Jóni Helga að, að maður geti bara blásið krón, nei, hérna efruðin út af borðinu. Ég held að hún sé tvímanlust valkostur en ég held að þetta sé mjög skynsanlegt sem hann er að segja hérna með þá valkosti. Ég held að óbreytt króna og óbreytt ástand er ekki valkostur. Menn þurfa að koma með einhverjar aðra kosti Vissulega. kosti og galla mm -hmm. og, og, og ekki svona fara út í einhverjar svona fabulasjónir eins og tengja okkur við norsku krónun eða eitthvað sem er sko, sem finnst algjörlega út í það ég held að þetta sé miklu frekar eins og ég segi það er það að taka upp eða senst að gangi í Evrópusambandi ná samkómulagi við Sælabanka Evrópu og taka upp Evrópu þegar við fáum og getum komið á því svona því stabiliteti sem þar mm. síðan auðvitað erum við með þessa möguleika að, að taka einhlýða upp þá svona alþjóðaminn sem er annarkot efran eða, eða, eða dólar eins og söm, söður Ameríkur ekki hafa gert sko, hérna, Við erum með þessa þrjá valmöguleika það er að vera með segflutandi krónu í mínum huga í öðru lagi eh, að, að tengja krónuna við mm. einhvað gældmilasvæði og norska krónuna getur verið eitt af því Eh, málið það að það er hérna, það er ekki þú gerir það ekki eittur og þrýr mm. um, þú getur verið með eitthvað, eitthvað, eitthvað svona gjald, eh, gjaldir í spór eða eitthvað eins og hverjus í spór mm. þannig sem þú getur stýrt þessu menna, ég meina Hong Kong er, með, með, hérna, tekur, er, er bara með tengingum við dólar eh, og fullta ríkjum eru bara með eh, gjaldmiðli sinn tengda við annað, einhvern annan gjaldmiðl og það er algjörlega fær leið mm. og efran er ekki í mínum huga Eh, besta myndin til þess að tengjast við ég held til dæmis að norska krónan væri ein, einmitt eh, betri gjaldmikl til þess að tengjast við heldur en efran eh, en, en, en vissulega kostur og gallar og svo er hinlegin að fara í ESB og taka upp efruna, ég held að það sé eins og hættilegt eins og sagan er að, er að, er að kenna konuna ég, ég held að, að það sé ég, ég með heyrist þú vera að samála mér að óbritt ástand sé ekki, ekki það sé ekki kost ég, ég held að það sé ekki vænlegt en, en ég held mm. að væri ég held að því að við nöngt í að fengi Jón Sigursson fyrir hérna, eh, forman franskuna flóksins hérna, yngad en ég held að væri mjög áhvert að fá hann aftur ég hlustaði á hann fyrir á þessu árið sem hann var að tala um þessi mál og mjög hérna, það sem að velti þessum Var það áhugavert að þér en sammálaðir? Eh, nei, það var það sem að vera að nefna með, eins og hann sagði, við þetta getum við tekið upp krónuna, við, nei hérna ekki tekið hérna haldið okkur við krónuna ég menna við kunnum þetta, við getum sko, þú veist, virkjað þá sem að kunnu gældirisöftin, við kunnum þú veist við getum hérna, komið hérna á verðastráði sjávarútvisins Nei, býtu, nú ert að fara í ekki rétt, nú ert ekki að fara í rétt átt ég held ekki hann að sagt, eh, sko, þetta er náttúrulega mál á skrattan á vekkin og það er ekki ja, það sem við getum Ég eins og ég segi, þetta, þetta, er, þetta er eitt möguleik ég held að ég, ég held að það sem að Joseph Stiglitz eh, laði til og í sinni mm. skýsli sem var stungjunni skúfóru 2001 í Sælubankunum var emmitt þetta segfljótandi gengi og það er eh, ágallandi sem að Jón Helgi bendur á hérna, með lítlamynd sem er fljótandi mm er að spákvöfum geta með bara sínum fjármennum haft áhrif á hana sem mm. getur, þau geta rænt selabankan um, eh, leiðin til þess að bregðast við því er mjög einföld það eru settir ákveðinir skattar ef þú kemur inn með miljard og allir að taka hann aftur út við 5 mínútur eða, eða klukkutíma í einhverju spekulatífum tilgangi en ekki í einhverjum erlefum visskiptu tilgangi þá er þetta set, gera það að gera það dýrara með skatti mm. skatti sem lækkar sín eftir sem þú vart með peningana lengur inni og þá er þetta bregðast við þannig að þessi, hann, hann nefndi þetta verið eitt af mörgum atriðin sem hann nefndi sem hægt var að gera, sem myndi ekki tröfla neitt okkar eðlulegu viðskipti, okkar eðlulega líf sem þjóð og eðlendi viðskipti að þeir sem eru að gera svona, ef við segjum, raunverulega virðisöngandi viðskipti, en tröflar þá sem eru komni til að eiga annarlegu viðskipti. Þannig að niðurstöðan þessu er að við myndum halda kostunum við fljóðnum gengi en við erum að reyna að velta fyrir okkur hvort það sé mögulegt að komið vekk fyrir vandamóni sem að krónan skapar mm. og það held ég að sé hægt og við erum ekki að tala um að, að hverfa einhver, einhverja tíu ára aftur í tímavarandi nefndir og svo framvegs það er hæðslagröður en sem að kannski þá mikilvægast í þessu er það að þeir sem hafa áhuga leysinmál að þeir skoði valkostina og bara fordómulegst fari gegnum það en lát ekki trúmál ákveða það að það sé einlös sem við erum alltaf að skoða og útværa það er það sem maður hefur ágjörða varandi Ísland Ég get að vera alveg samanlæri, ég held að við eigum einmitt að skoða þetta heyrrend og eins og ég mm. sagði og ég, ég, eins og ég reynda að leggja áherslu á við sem eh, horfum á þetta breytt, við erum ekki engangu að horfa á gældirismálin en auðvitað er gældirismálin auðvitað stór hlut af því. Við, við, ég hef nefnt hérna hínmálin mm. áhrif á, á allþjóðavettfangi sem við getum deilt um hver, hver eru, hvort sem það er betra að vera innan auðvitaðan tala um, um, um, um, um þessi hérna, líðræðismálum að við erum að taka hér upp og munum halda áfram að taka upp lögjöf Evrópusambansins á, á ólíkustu sviðum á þess að hafa nokkuð um það að segja mm -hmm. og ég er ekki eh, samanlæðir, ég held að við höfum afskaplega lítið um þau að, að segja, við gætum sjálfsagt beitt eða e samlingum betur til þess að reyna að hafa áhrif á það en, en það er alveg ljóst að, að það ferli sem að uh, eh, lögjöf eða sem sagt svona þegar, eh, þegar hugmyndir að lögjöf vera að koma fram að það er langu ferill sem, sem að við værum í miklu betri aðstöð til þess að hafa áhrif á ef, ef við værum við borðið mm -hmm. e, Nú, þetta er ágætt lóka hjá þér Andrés og vel sumrað upp eh, eitthvað að lókum hjá þér, Jón Fylgi? Nei, bara aftur, ég hérna myndi óska eftir því að, að sjá mér bara fara í gennum valkostina og, og, Í hérna, myndmálum? í myndmálum, þetta er stóra máli varandi ja. áhrifin, þá hef ég enga trúið að menn hef mér áhrif, áhrif það, en það er álutamál eh, en, en stóra ástaf fyrir margi vilja fara í erfarsambandið er myndin, það skulle bara fara í gegnum það Takk ykkur báðum kærlega fyrir þessi skoðanarskipti eh, Þátturinn ESB neyðið já komin á lokum í dag 14. oktober, gesti þátturinn sem voru Jón Helge Eilsson og Andris Pétursson, takk ykkur báðum kærlega fyrir komin og takk Jóa Tæknimanni fyrir hjálpina Nú eru bílarnir okkar aftur bleikir. Í hvert skipti svo þú pandar far með okkur styrkjum við starfsemi krabbamennsfélagsins. Takktu bleikan bíl. Hreyvill bæjarleður. Húsasmiðjan kynir lægsta lága verðið. Við leggjum okkur fram um að bjóða lægra verð til hagspóta fyrir heimilin í landinu. Það köllum við lægsta lága verðið. Húsasmiðjan látum verkinn tala. Opnuna tilbúð 25% afsláttur af öllu parketti og flísum Gallir í golf, heimahósunu, síðumúla 30 Ertu búin að sjá verðbombuna? Spari tíma og versli á netinu lost.is, háholtu 24, Moselsbæ Reykjavík, Akranes, Borganes, Ísafjörður, Söðakrókur, Akureyri, Fellabær, Höpp, Fólksvöllur, Selfoss. Sama verð um allt land. Leitaðu ekki langt yfir skamt og konti skoðun að fer til okkar. Frumherji, örugbifræðaskoðun. Tölvu viðgerðir, tölvu viðgerðir. Tölvu virkni, verslun og verstaði, Holtasmára 1, Kópavogi. Domti verslunin hefur ákveð að lækka hæsta verð úr 990 krónum í 690 fyrir heimilinn í landinu þökkum frábærar móttökur 20.000 vörunúmer í boði Domtí og Íslandi, Smáratorki 1-3 Þráin Viffússon maturslumestari verður á bændadögum 14. og 15. oktober Skakfyrðingabúð Söðarkróki Við þjá HGL fóðrum neyslubaslagnir án uppbróts og óþægenda. Hafðu samband við höfum lausnina, reyna lagnir, reynd vatn, hgl.is, sími 588 26 26.